Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում տուբերկուլոզը բուժելի հիվանդություն է վերնագրով հաղորդումը։ Թեման մեկնաբանում է Հանրապետական հակապալարախտային դիսպանսեր Փակվան յետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Կարինե Անդարյանը։ Տուբերկուլոզը պալարախտը հազարամյակների պատմություն ունեցող հիվանդություն է։ Թոքախտի հետքերը հայտնաբերվել են դեռ հին եգիպտոսյան մումյաններում։ Հիվանդության հարուցիչը թոքախտի միկրոբակտերիան է, որը այլ կերպ կոչվում է կոխի ցուպիկ, առաջինը հայտնաբերած եւ ուսումնասիրած գիտնականի անունով։ Նախկինում թոքախտը լայն տարածում ուներ ողջ աշխարհում եւ համարվում էր ամբողջելի հիվանդություն։ Հակամանդրիական դեղամիջոցները հայտնաբերելուց հետո թոքախտով հիվանդանալու դեպքերի քանակը զգալի նվազեց եւ կարծիք ձևավորվեց, որ հիվանդությունը վերացել է։ Ցավոք, թոքախտը ոչ միայն չի վերացել, այլ շարունակում է գոյություն ունենալ եւ աճել։ Հանրապետական հակապալարախտային դիսպանսեր Փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Կարինե Անդրյանի մեկնաբանությամբ Относительно прошлых лет, за прошлый год у нас снизилась заболеваемость среди вновь выявленных больных. Ողջունելի է, որ մեզ մոտ 2014 թվականին համեմատաբար նվազել է տուբերկուլոզով հիվանդների քանակը։ Այն հանգամանքը, որ մենք համագործակցում ենք Հայաստանի Հանրապետության հակապալարախտային դիսպանսեր Փակ բաժնետիրական ընկերության մասնագետների եւ բժիշկներ առանց սահմանի Ֆրանսիայի մասնագետների հետ բավականին օգնում է մեզ։ Դիսպանսերում կա համապատասխան դեղորայք, քանի որ բուժման արդյունավետությունը կախված է դեղերի ամենօրյա ընդունման ռակուրսից։ Տուբերկուլոզի միկրոբակտերիաները տարածվում են օթով, խորխի մանրագույն, անտեսանելի կաթիլների միջոցով, որոնք տարածվում է հիվանդ մարդու հազալու, փռշտալու եւ խոսելու ժամանակ։ Վարակված օդը շնչելիս միկրոբակտերիաները թափանցում են առողջ մարդու օրգանիզմ։ Անպայման պետք է հիշել, որ տուբերկուլոզը վարակիչ հիվանդություն է եւ ձեր շրջապատում կարող են լինել դրա հանդեպ ընկալունակ մարդիկ։ Ուզում եմ մեր ունկնդիրներին տեղեկացնել, որ եթե Ցավոք նրանց մոտ հաստատվել է տուբերկուլոզ հիվանդության ախտորոշումը, ապա պետք չէ հուսահատվել, քանի որ տուբերկուլոզը այժմ բուժելի հիվանդություն է։ Երբեմն մարդու օրգանիզմում հարուց չի հայտնվելուց հետո հիվանդությունը երկար ժամանակ չի զարգանում եւ բնականաբար չեն կարող կասկածել անգամ որ վարակված ենք թոքախտով։ Իսկ օրգանիզմի թուլացման նախապայմանները հետևյալն են. թերի ոչ լիարժեք սնունդը, տևական նյարդային եւ ֆիզիկական գերհոգնածություն կենտրոնը, թմրադեղերի օգտագործումը, ծխելը, ալկոհոլի չարաշահումը, հորմոնալ դեղամիջոցների ընդունումը, դիահը, ճուբուժված սիֆլիսը, այլ հիվանդությունները, շաքարախտը, թոքերի լյարդի եւ երիկամների քրոնիկ հիվանդությունը։ Տիկին Կարինեի հետ մենք խոսեցինք նաեւ դեղորայքային տուբերկուլոզի մասին։ 2014 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպվել է ֆորում, որին մասնակցել է նաեւ Կարինե Անդրեանը։ Բուշ հաստատության տնորենը մեծ տպավորություններով է վերադարձել Արցախ։ Начиная с 2013 года у нас лечатся больные даже по широко лекарственно устойчивому туберкулезу. Նման հանդիպումները աշխարհի լավագույն մասնագետների հետ պարտադիր է, քանի որ առողջապահության համակարգը այնպիսինն է, որ օրեցօր ժամ առ ժամ կարող են լինել նորություններ։ Մենք բժիշկներս անպայման պիտի զարգացնենք մեր մասնագիտական կարողությունները։ Այո, թե մեզ մոտ եւ թե Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք լավագույն մասնագետներ, սակայն մի հարց մտահոգում է ինձ։ Երիտասարդները չեն ցանկանում ընտրել այս մասնագիտությունը։ Ինչ վերաբերում է դեղորակային տուբերկուլոզին, կարող եմ ասել, որ սա նույն վարակիչ հիվանդությունն է, ինչ սովորական տուբերկուլոզը, սակայն դեղորակային տուբերկուլոզի դեպքում հարուցիչները ավելի կայուն են։ Գոյություն ունի վարակման երկու ճանապարհ։ Առաջնային վարակը տեղի է ունենում, եթե մարդ շնչում է հիվանդի արտամղած հարուցիչները։ Երկրորդային վարակը տեղի է ունենում, երբ սովորական սովորական տուբերկուլոզը դառնում է ստացվող դեղերի նկատմամբ կայուն։ Դա կարող է լինել, երբ բուժումն ընդհատում եք, բաց եք թողնում դեղերը եւ բուժման կուրսը չեք հավարտում։ Շարունակելով խոսքը Տիկին Կարինեն նշեց. Учитывая, что мы умная нация, и в частности я считала, что люди в Карабахе всегда были законопослушными, Айо. я считаю, что все, что было новое и все, что предлагалось Всемирной организацией здравоохранения, также мы всегда это поддерживали, и наше правительство всегда поддерживало. Հնարավոր է կանխարգելել տուբերկուլյոզը, եթե հասարակությունը ժամանակին իրազեկվի հիվանդության առաջին ախտանշանների, վարակից պաշտպանվելու միջոցների եւ տարական հիգիենայի հիվանդներին։ Թվում է թե տուբերկուլոզը հաղթարված է, սակայն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով ներկայումս երկրագնդի բնակչության 1/3-ը վարակված է տուբերկուլոզով, 8-ից 10 միլիոն մարդ։ Քանի որ ներկայիս հակապալարախտային դիսպանսերի շենքի վիճակը բավականին անմխիթար է, իմ այն հարցին, թե արդյոք նոր մասնաշենք կկառուցվի, Տիգին Կարինեն պատասխանեց. В принципе, материально-техническое оснащение тубдиспансер желает лучшего, и в первую очередь это нам обещают построить новое здание для стационарного отделения, и я думаю, что, может быть, в ближайшее время нет, наверное. Առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանը այցելելով հակապալարախտային դիսպանսեր մեկ անգամ եւս համոզվեց, որ նման պայմաններում աշխատելը բավականին դժվար է եւ համոզված ենք, որ անպայման նոր մասնաշենք կկառուցվի։ Իսկ օգտվելով առիթից ուզում եմ մեկ անգամ եւս հետեւան խորհուրդները տալ ունկնդիրներին։ Ես կխոսեմ հիվանդի խնամքի մասին։ Տուբերկուլոզի բուժումը ամբողջ աշխարհում, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում նույնպես անվճար է։ Տուբերկուլոզով հիվանդին խնամող եւ շրջապատող մարդիկ պետք է լինեն նրբանկատ։ Հաշվի առնեն, որ նա ընկճված է, դյուրագրգիր, քանի որ հիվանդը տարապում է ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ հոգեպես։ Իսկ մենք պարտավոր ենք օգնության ձեռք մեկնել բոլոր բոլոր նրանց, ովքեր կդիմեն մեզ։ Даже больные, которые приехали из России, лечились здесь, выехали и продолжают дальше дружить с нашими бывшими больными. Բայկամներ հիշեցնեմ, որ մեր ձայնասրահում հանրապետական հակապալարախտային դիսպանսեր Փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Կարինե Անդրեյանն էր։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եւ շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես կատարել արհեստական շնչառություն։ Արհեստական շնչառության նպատակն է՝ տուժածի թոքերն անհապաղ ապահովել թթվածնով։ Ձեր արտաշնչած օթը բավականաչափ թթվածին է պարունակում, որբիսի ապահովի մեկ այլ անձին թթվածնի անհրաժեշտ քանակը։ Այս գործողության շնորհիվ շատ կյանքեր են փրկվել, այնպես որ առանց հապաղելու սկսեք կատարել արհեստական շնչառություն։ Անհրաժեշտ է հետևել, թե արդյոք տուժացի թոքերը լցվում են օթով ձեր արտաշնչելու ընթացքում։ Տուժացի կրսկավանդակը չի բարձրանում եւ գործողությունը դադարեցնելիս չի իջնում, ապա նպատակին չեք հասել։ Այ ժամանակ սկսեք կատարել այն գործողությունները, որոնք արվում են շնչառական ուղիները օտար մարմին ընկնելու դեպքում։ Այս գործողությունն իրականացնելիս պետք է զգուշ լինել, Մահվան ելքով են ավարտվել այն դեպքերը, երբ արհեստական շնչառություն տալու ժամանակ շնչառական ուղիները խցանած օտար մարմինը թոքերում ավելի է խորացել եւ այսպես ինչպես կատարել արհեստական շնչառություն ստուգեք զարկերակը սրտի կծկման բացակայության դեպքում անցեք սրտի անուակի ներսմանը եթե զարկերակը շոշափվում է բերանի խորոճը մաքրեք հնարավոր պարունակությունից մի ձերքով բարձրացրեք ուժացի կզակը սեղմեք, փակեք տուժացի քիթը, խորը ներշնչեք, լայն բացեք ձեր բերանը եւ դրա մեջ առնելով տուժացի բերանը։ Բերանով ուժեղ արտաշնչեք, հետևելով, թե ինչպես է ուռչում տուժացի կրծքավանդակը։ Ավարտեք արտաշնչումը։ Առաջին 4 արտաշնչումը կատարեք շատ արագ։ Այնուհետև ստուգեք տուժածի զարկերակը։ Գործողությունը կարող է կրկնել 5-ից 9 անգամ, միջև վերականգնվի տուժածի շնչառությունը։ Եթե որևէ պատճառով բերանից բերան արհեստական շնչառությունը արդյունք չի տալիս, ուրեմն պետք է նույնը կատարել բերանից քիթ։ Այդ դեպքում պետք է ափով պինդ փակել, դուժացի բերանը եւ կատարել նույն գործողությունները։ Եթե անկախ ամեն ինչից նպատակին չեք հասնում, այնուամենայնիվ հավանականությամբ դուժացի շնչուղիները փակված են։ Բարգամներ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Բյուրեգիկ Բաբայանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։